الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وينحكى السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci asabar sai biyu ga wata to biyu da wata a kalandar najeriya ko biyu ga wata a kalandar najeriya biyu ga wata zuke kai kenan wata sha biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi da yammaci na ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya ina mana barka da warhaka kuma ina mana barka da shiga waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin goma farko na zulhijja kwanaki ne masu fadin matukar falala sosai da sosai ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام باب ودن سكوانكي wanda aikin alkhairi ke zama mafi zama abin kauna mafi soyuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki yana nufin wannan kwanaki guda goma sai sahabbai suka ce da shi walal jihadu fi sabilillah yanzu ko da jihadi dan yada kalmar Allah ma bai san yin aikin alkhairi a wannan kwanakin lada ba sai manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء yake ko da jihadi bai kai ladan wani aiki a wannan alkwaniki masu alfarma ba sai fa mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai gida ba dukiyar ta kare wajen yaki sannan kuma shi yayi shahada bai dawo gida da ransa ba shi kadai ne mutumin da zai yi aikin lada da ya shika lada ko ya shika zama abin kauna a wurin Allah kai da Allah ya dakatar da kai sai wani aikin alkhairi a wannan kwanaki guda goma ta kwanaki ne masu matukar sanar da da ake son mutum yawan da alheri bai tabbata ba daga annabi cewa ana azuntar su gaba daya a ko bai tabbata ba cikin ayyukan ta kai cewa ana azuntar waɗannan kwanaki gaba daya duk da cewa azumi yana ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi sai da abin da ake so mutum ya yi ribaci azumin da ya saba na sunna dama alitinin da alhamis dama can ko a wannan watan ko ba a wannan watan ba azumin litinin da alhamis sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mutum ya dace kuma a cikin wannan wata ya rinka azumtar azumin litinin da alhamis musamman a goma farko ya azumci litinin da alhamis to yin su cikin wannan watan dan kasancewar kwanaki goma nan suna da farala ya fi yin a cikin waɗansu kwanakin da ba wannan ba to daga nan gudun sai sauran ayyukan alkhairi yawan karatun alkur'ani yawan zikirin ubangiji yawan addu'a dama da karatun alkur'ani da zikiri da addu'a manyan ayyuka ne na alkhairi idan an jera su haka alkur'ani ya fi kwalala, da shi mata shine zikiri sannan na ukun su kuma shine addu'a duk waɗannan al'amura ne masu matuƙar falala da ake kuma mutum yawaita su sannan ko mutum ya kalli aikin alkhairi ne jure. akwai wanda alkhairin su zai tafi ko a kanka akwai wanda alkhairin su zai tsallake kai bai zuwa ga wani idan kai azumi ko kai karatun alqur'ani ko kai zikiri ko kai salatin annabi ko kai istighfari ko kai siyamul layli duk wannan alkhairin sa a kanka zai ta kai ba zai ci kai ka bi zuwa ga wani abun nufi kai kai din da kai kai kadai ka ci moriyar abin wanda kai ba wani zai mori da wani abu amma idan mutum ya bada sadaka ba alkhairin da yake ko akan kulli kadai shi yayi aikin alkhairi sannan wannan aikin ya ke da rai wani ya samu fa'ida wani ya muru da kudin da ka shi to da haka sai mutum ya wato na haka idan ka je ka duba mara lafiya ka ga kai ba kai ka yi aikin alkhairi sannan wani ya ci moriyar aikin alkhairin da kai haka idan ka sada zumunci haka idan kai wata da'a ga mahaifinka haka idan kai ihsani ga wani makocinka haka in ka kyautata wa maraya duk wannan sai ya zanto cewa kai abin da alkhairin sa bai kai su akan ka da ya ce da ka zuwa gurin ina ba za mu bayyana babu da shi mutane su yi tarayya da juna wajen ayyukan alkhairi a cikin waɗannan watanni kai da gidan marayu a ga halin da suke ciki a tallafa musu da abin da za a iya tallafa musu kai ziyara asibiti ga marasa lafiya a ga halin da suke ciki a tallaba musu san abin sayan magani da tufafi da abinci da abin da ya sauka kai ziyara gidajen yari gidan kurkuku a ga halin da yan kurkuku suke ciki a tallaba musu ko a agaza musu da abin da ya kamata dukkan waɗannan ayyuka alkhairi da ake son mutum ya wuce Allah ne ko sannan idan an je ranar tara ga wata to wannan rana ce ta arfa ranar arfa azumin ta yana kan gari zunubi ke karatu haka manzo Allah ya azumin ranar arfa yukaffiru as-sanata al-madiya wal baqiya yana kan da zunubi shekar da sauki da wanda ya ragowa da yadda da wanda ake cikin mutarja ta gama shudewa da haka wannan yana da mutukar Allah kware da shi sannan idan mutum yana da hali kuma sai ya layya an gane ko layyadun nan kuma ana son mutum ya yi da rago manzo Allah ya yi layyadun ragunan guda biyu manya manya kotattu masu kaho haka manzo Allah ya yi to da haka mai idan ka samu manyan manyan raguna guda biyu kotattu masu kaho sai shi in ka samu ba sai sai in ka samu sama da biyu kuma ya halatta duk falalaci wannan idan mutum ya yi niyyar yin layya tun daga lokacin da ba a wannan wata ya kama mustahabbi ne kan yi da barkanka kai yin da wani zafi a jikinsa sai bayan ya yi layya haka manzo Allah ce idan watan zulhijja ya kama kuma sai daga cikin ku yana da niyyar yi yayin ya wala ya akhuzanna min sha'ri wala min dhafri shay kada mutum ya yanke gashi kansa ko ya ake wani daji a jikinsa ko ya ce zai yanke farce har sai bayan ya yanka dabbarsa a ranar layya to sannan daga baya sai ya aske din daga baya sai wannan wannan ko mustahabi ne haka aka ce idan mutum ya manta ya yanke bai yi zulubi ba sai dai ladan da ya kamata ya samu ne sai kuka ce masa sakamakon rashin kuma ina ba za a fahimta ina ba haka ya yi sai mutum ya manta da kuma ubangiji ta ala ya samu cikin waɗanda za su ribaci waɗannan kwanaki guda goma masu alkhairi ubangiji ta ala kuma ya samu cikin waɗanda za a karɓa yukan su ibn al-qayyim ke cewa na tambaye malamin mu shaykhul islam ibn taymiya ne ne ne balala tsakanin kwanaki goma farko na zulhijja da kwanaki goma karshe na ramadana sai ibn taymiya ke cewa fi eh, to idan an kalli dare to goma karshe na ramadana sun fi falala domin a cikin su ne akwai lailatul khairun min alfi jahl akwai dare daya wanda ta zo da dubu balla daren da suka dare amma idan an kalli yini daga hudowar rana zuwa da to kwanaki goma farko na zulhijja ne suka fi balala domin a cikin ranar arba'in a cikin kuma ranar tudun babbar sallah ta ke yawon hajji asibar da aka kenan waɗannan sun fi idan an kalli ne waɗancan sun fi balala idan an kalli dare. Idan ba manta ba dai za mu ci gaba ne da karatun littafin mu'amdatul ahkam kuma a wancan lokaci mun tsaya ne a darasi na goma sha biyar yau kuma za mu tashi darasi na goma sha bakwai to sai dai kasancewar lokaci ya ga a gaskiya na manta a wani babi da muka tashi tsammani ne kawai shi eh babu kira shi duk ne kai ni dai a tunani na na ɗauka babu su jiri sawu da zama kai ba mu kai nan ba wato shi shine hadisi na nawa hadisi na nawa ne hadisi na da yin da Thank you. ma'ana kuna nufin wallahu musa ko mu fara da babu qira'ati da wannan gaba da yake nan mu huta in ma mun yi ne fa biya wani ma in ma mun yi wani kenan babu qira'ati da salati ko mu fara da babu qira'ati da salati na tabbatar wannan mun yi amma idan mu fita daga cikin kokonto babu qira'ati da salati الحديث الرابع والتسعون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب wannan babi ne da yake magana dangane da karatu a cikin sallah idan an ce alqira'a karatu karatu kuma ya shafi karatun fatiha ya shafi karatun sura sannan idan an ce as ya shafi sallah kowace irin sallah sallah ta farilla da sallah ta nafila hatta sallah ta jana'iza sallar gawa duk sunan ta sallah tunda Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum ma da abadan wala taqum ala qabri la tusalli ba za ka sallah akan ɗaya da cikin su da kuke ba wannan ya nuna salatin jana'iza ita ma sunan ta sallah da haka idan an ce babul qira'ati fi salati ya shafi dukkan salloli kuma ya shafi kowane irin karatu ko na fatiha ko na sura to sai dai abinda za mu gani cikin babu bambancin hukunci tsakanin karatun fatiha da karatun sura malai ke ana ubada ta bin sami radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an karbo hadisi daga ubada ibn sami Allah ya kare ta da shi lalle manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya ce la salata babu sallah liman lam yaqra bi fatihatil kitab da dukkan wanda bai karanta fatihatul kitab a cikin ta babu sallah duk abin da yake sunan ka sallah farilla ce nafila ce sallar jana'iza ce babu ita matukar mai sallar bai karanta fatihatul kitab ba ina ba da mai da malaki ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubu qira'ati fatiha fi kulli rak'atin min as-salati karatun fatiha a cikin kowace raka'a cikin raka'o'in sallah wa annahu la yujzi'u ghayruhuma ma al-qudrati 'alayha ba shi zuwa a ce an karanta abinda da ba fatiha ba cikin sallah ya yiwu matukar dai za a iya yin da ba za daina ta a kawo wani abu da dinta an gane ko wato abin da yake sananne wajen malamai jumhurin malamai zance mafi inganci wajibcin karatun fatiha a cikin kowace sura dangane da wajibcin karatun fatiha a nan wurin duk malamai sun yi da cewa wajibi ne in ban da mazhabin Abu Halifa, shi yana ganin fatiha ba wajibi ba shi ba an gane ku saboda mai sun tafi akan zahirin fadin Allah ta'ala fa qara'u ma bi yasara من القرآن ككرمت أبن دي سوكت في القرآن في سيما الله جاء فقر ما تيسر لفظ ما يأتى فاتحة يأتى في كل يوم الكافرون يأتى في كل هو الله أحد يأتى في ألم نقرأ يأتى في آمن الرسول يأتى في آية الكرسي فقر ما تيسر من القرآن ما دنن اسم الموصول ne wanda yake am ne ya tafi komai duk abin da kafiya ta karanta shi kenan amma sai fatiha yi ba dole ba idan ka kawo musu wannan hadisi sun ce a ai qur'ani mutawatir ne wannan hadisin kuma yana cikin ahadithul ahad sai ya za a hadithul ahad da zo yi ayat aya da alqur'ani aya amma wa hadha hadithu khas da a ce wannan hadisi shi ku kuwatul qur'ani shi kullu mutawatiran la saha an yakuna khassan li tilka al-aya da a ce wannan hadisin wajen karfin sa ya fi zo mutawafiri to da sai zama ya yi su wata haya amma sun yi ahad ne wancan kuma mutawatir ne to bai ba zai cikin gaskiya maganar jumhurin malamai ina da mutum ya yawan malamai suke magana mafi kan maganar imamu abu hanifa ba ku kwarar hujja ba ce ba cewa hadisi mutawatir ne cewa hadisin ahad ne qur'ani mutawatir ne ko da yanda za a yi a yi amfani da abin da yake wato ainihin ahad ne domin a yi tafsirin mutawatir ba haka al'amari ne ba قائدة إذا الحديث يا إذا daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya zama hujja سواء كان آحادا سواء كان متواترا سواء كان من آحاد سواء كان من متواتر ya zama tabbatacce daga manzon Allah magana ta kai wannan matsala da farko kenan matsala da biyu ko wadansu daga cikin bangaren malaman malikiya da suke ganin sun yarda haka hawa da ce a cikin sallah ko rukuni ce amma ne ta fi dari da salati fi gadi da salati ne kadai wato a cikin mafi rinjayen adadin rakawoyi da suke zama wajibi ba wai lalle ne irin kowace raka'a ba sallah raka'a uku idan karanta fatiha cikin rakawoyi guda biyu ba yi mafi rinjaye ba a ta uku ba dole ba ne ina fata mu yadda sallah mai raka hudu idan yi fatiha a cikin rakawoyi guda uku ta hudun ba wajibi ba ne akwai wadansu da suke faɗin wannan ba ma ita ma duk zance ne wannan mara inganci mun faɗin shi ne kawai don faɗakarwa ba don mutum ya riko abin da yake dole a cikin sallah dole ne mutum ya karanta fatiha kuma dole ne karanta fatiha cikin kowace raka'a cikin raka'a sallah ina ba za mu yi da abu na biyu butulan salatu bi tarki hamil al mutaallidi wal jahil wal nasi karkashin wannan hadisi mun fahimci cewa sallah na da cewa idan mutum ya bar fatiha musamman in ya bar ta da danganci wal jahil ko wanda ke jahili wal nasi ko mai mantuwa ko manta kai ko kai ko fatiha ba to ba da zai yi jiyar sallah wannan sallar da riga ta lalace da annaha rukunin domin fatiha rukuni ce wal arkanu la tasqutu mutlaqan duk abin da yake rukuni da a cikin sallah ba yin da za a ce zai fadi dole sai kai an gane ku to amma wannan ana magana ne ga al-muta'allim wato wanda yake da ganganci da gangan mutum ya bar fatina. ba ya da sallah kenan al-jahil ko mutumin da yake jahilci kasancewar fatiha rukuni ne cikin rukunai saboda jahilcin ta sai ya barka bai yi ba wannan jahilcin baya sa a yafe masa wannan kun gane wannan su ko mai mantuwa da ya yi sai manta a madadin ya karanta fatiha kawai sai ya tura ya yi rukuni bai ba shi na sai bayan ya gama sallah in duk haka ya cikin rakawoyin ba ya da sallah in sai shi da cikin rakawacin da karanta da fatiha ba kuma yi suna a kusa yanzu ya sallama sai ta ke kala wata raka arba'in fatiha da sannan ya zauna yi sallama ya yi su da bayan ko bai don mai kyau ba na dai dole domin rukun ne to amma malam bai magana ba kan al'adi domin akwai mutu tsakanin al-muta'ammi da annabi da al-jahil da kuma al'adi almuta'alliq mutumin da ya bari da ganganci kamar da muka faɗa wanda ya bari da mantuwa aljahil wanda ya jahilci hukuncin da ta arka haka bai yi ba to sai al'adu wanda ka sawaye mutum ne zo musulun da tazu tazun nan misali dan da zai sallar magriba mun sallar ba to yanzu ga shi fata rukuni shi dole ya yi ya tabbata cikin hadisi sai a ce mutum yake subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko kuma la ilaha illallah wa da la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu kullu shay'in qadir wannan shi ne makamancin wannan cikin hadisin Abu Dawud an gane ku? sai ya karanta wannan amari da fatiha kuma sallar ta kai saboda shi ne ne alhaji ya dawo man da almutaammid ya dawo man da annasi da kuma al aljahil ina fatan kun fahimta أبنوك لكن تقدم أن السبيعة من الأخوان الثلاثة أنها تجب على المعموم في الصلاة السرية وليس يارد يا جباتا في وادي أبنوك لذلك تجد من المنوك لأبنوك فاتحة سنة لما واجبه كم معموم في الصلاة السرية أتكن صلى ذكر كنت الرجل وتسكت عنه كل جهرية وعدت الفاتحة نفاتها أبنوك jin karatun da ake na sunnar na bayyana ne li sama'i qira'atul imam dan sauraron karatun liman ina jin wannan a bayan mun yi bayani a da ke dai wannan hadisi na Ubada ibn Samit Allah ya kare ta gare shi yana nuna wajibi ne karatun Fatiha la salata liman lam yaqra bi Fatiha kitab wajibi ne karatun Fatiha a cikin kowace sallah ba bambanci tsakanin farilla da na gida. hadith al khamis wa tis'un عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في الأصل بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية wannan hadisi zai nuna mana yanayin yadda ya kamata a yi karatu da na cikin sallah dangane da gajin karatu ko tsaye dangane da bambanci tsakanin wannan raka'a zuwa wannan raka'a ko bambanci daga wannan sallah zuwa wannan sallah an karbo hadisin daga Abu Qatada Allah ya kare ta gare Abu Qatada yake manzo Allah ya kasance ya karau fi raka'atayn al-ulayn yana karatu a raka'o'i guda biyan farko min salatul zuhr na sallar azhar bi fatihatul kitab wa suratayn ko ta raka'a yana karanta fatiha da kuma sura yutawwilu fil ula amma a raka'a farko yana tsawaita karatun sura din wani kasur tsariya sai ya gaza za a shiga raka'a ta biyu ma'ana kamar a raka'a farko ga karanta fatiha da hal a zaka hadisi magafiya a raka'a ta biyu sai karanta fatiha da wadduha wannan ne za ta kaga wata kawo ta ko ka karanta amma yi ta alun a raka'a farko bayan fatiha a raka a tafi kawai karanta wanda ne da ya da kuma wancan to ba ha ka gaba ta kai an mai ta a dole sau ba ina ba da mu ta yusmi'un al-ayata ayanan a wani lokacin yakan tanjiyar da mu aya kaya a cikin karatun sallar azhar karatu ne na turbanci amma sai mu ya bayyana aya daya yusmi'un al-ayata ahyanan ba ko yusmi'un a wadansu lokuta wannan aya ta ko cikin fatiha ne ko cikin sura misali cikin fatiha na cikin fatiha ta kuma asmanci yabo to da ihdina ta mustaqim Ina ne yin nuna al'ayata idan mutum ya ka bai wa ba wani ba ya kan amma ga ya tun da ya bayyana yayi ne kenan ba ni ta kama يمكن بعدي تاكامل فأما لكنا حديث البخاري ومسلم بابا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين haka a cikin la'asar yana karanta fatiha da sura biyu a rakawoyi biyan farko yumawu da sura wa kasar da tsariya ita ma kamar azhar yakan tsawaita a raka'a farko amma ya kaddasa karatu sura din a raka'a ta biyu wa fi raka'atayn al-ukhrayn bi umm al-kitab a rakawoyi biyun karshe صواب الزهر شيء العصر شيء إنجاء شيء ثم منها هنا كانت فاتحة لكتب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة السبل ويقصر في الثانية يكن قويتا أتكن كرات ركعة فرق أصلى أصبع على ركعة كل يجدد دعما دي تصلى أصبعين كانت كراتين كما زعلنا نعيد دوبون كرات الله ya zo dama kan karanta kawai Qur'anul Majid a cikin sallar asuba kuma ka karatu manzo Allah karatu ne a da sai a hankali a hankali da kike da kike sallallahu alaihi wasallam Allah ne kuma da ya fata a cikin sallar asuba ne ranar juma'a raka farko yana karanta fatiha da suratul sajda alif lam mim tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin an yakuna al-qur'an wa al-sura alaka ta fatiha da al-ada al-insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أدوار الصورة كان قلنا ذا أن توليتا كراتوة داما إذا صلى أصبع أنا سوى توليتا كراتوة yake mun tsaya da karatu sun da wajen ba su da yawa dan ma mun zo kowa ya dace ya samu sallah dai dan kin da musamman irin yanzu da ana amfani da antakuwa wanda ya ji dogon karatu lokacin ya farka daga bacci shi wannan dogon karatu a nufi sai ka daga gidan ka kare wannan ka zo ka samu wannan raka amma irin wanda kan sunna da yana yi abin da sai ka ba mutane ba su samu sallah ma yi hukabu min hadis abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko mashru'iyyatu القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأولين من صلاة الظهر والعصر شرعا صور yin karatu bayan fatiha a raka'o'i biyun farko na azhar da asar wato bayan fatiha za a karanta sura wannan shari'a ne نبي استحباب الاستثار عن الفاتحة في الركعتين الأخرين منهما مستحبا في سكي جاوة ركعوا إيديهم كالشيء كتا الفاتحة تقوبة ترد السورة با نأكو تطويل الركعة الأولى على الثانية أول ركعة تبركو كان تبيو من صلاة الظهر والعصر إجن الظهر في العصر نهدو استحباب الإسرار الإسرار الإسرار بهذه الصلاتين مستحبا في سر الذكرات أولا صلوا لي بلديو na hudu annabi ya kai jawabul jari bab al ayat halaccin bayyana wani tashi na ayoyi wa khasan li kadri ta'lim musamman in mutum ya haka dan ya mutane ya halatta wato shi ne kamar suka ce magana da da su aya to amma irin wannan sai kamar kin yanzu an karanta babu an sake karanta kayan da kamar azan sun gobe da bayyana kaga ba wanda zai yi amma in da kuma mutane da wajen maka ba wani ya ce maka subhanallahi wanda yana maka tafi mu kai kuskure cikin sallah kuma yana jin gaba da in ka gama da yake nan ba shi yake da hukunci babu da tsoye da raka a shi'ula ala saniya masahabbancin kawai da raka a shi'ula ala saniya kawai da raka an farko sama da ta biyu ne salatu dubu cikin sallah asuba na bakwai kalan nawawi إمام النووي فقال على الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا yake mustahabi ne tsawaita karatu a raka'a ta farko mutum ya nufaci haka وهذا المختار يكون وانا شيني الزابطي وهو الموافق لظاهر السنة كل شيء لا تجزاه من سنة المزاق الله صلى الله عليه وسلم الحديث السادس والتسعون حديث لا تفكين لكذا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالسور wannan hadisi an karbo daga Zubair ibn Mutayyib Allah ya tsare da gare shi yake da kaina na ji dan Allah yana karatu a sallar magriba da wasuru kitabul maktur raka farko ya karanta ladin sura raka ta biyu ne an gane shi wato duk wannan nan nan da yana yin abin da ke karantawa ke dan gane ko tsawon ko rashin tsawon الحديث الثاني والتسعون حديث وتسعين لبقى عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر البراء بن عازب ولا هكذا في براء يجي من الله يا كفر في سفر أو تفيا فصلى الإنشاء الآخرة كيف صلى الإنشاء الكرسي كنا نقول إنشاء الكرسي تكفي إنشاء بناء على أن المغرب تسمى إنشاء تجاوزا magariba ma wani lokacin sukan ce mata injai ko da yake ba sa ce mata injai sai in sun hada ta da ita injai سنتي بين الإساءات بين الإساءين الإساءين يسألهم المغرب والإنساء أين نظر أين قطعهم أنت قبل ذلك الأسوى داني إنا نسم التمر والماء أين قطعهم أنت قبل ذلك القمران ثم نسم رانا دوتا وينتو رانا إسجا الشمس ودى إسجا القمران ودى إسجا القمران يجاوز الكلام manzon Allah ya yi sallah na ya kasance a cikin tafiya yana a cikin sallar isha'i fa qara'a fi da raka'a a raka'a daya daga cikin rako'in zu sai karanta bisin wa zaitu ya karanta wasin wa zaitu فما سمعت آدم أحسن صوتا أو قراءة منه براو كنا هذا ذكي فانتبه wani mutum mafi kyawun sauti ko mafi kyawun qira'a ba minhu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الحديث الثامن والتسعون حديث لتسعين لتفر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بكل هو الله أحد wannan hadisi da Aisha Allah ta kare ta gare ta ce manzon Allah ya aika rubutun ala sariya da an ce sariya rundunar yaki da manzon Allah da yake duk sojojin da aka tura yaki da manzon Allah ba ya ce ta ce musu sariya karamar rundunar wanda ba ita ce babba ba amma idan abu manzo Allah na cikin da ke gazuwa yakin da manzo Allah ya ji da kansa ke da jagorantar sahabbai an gane ko manzo Allah ya naka wani mutum ba haka wato ya naka shi inna Allah qad ba'atha lakum tawiza malika duma na ayyanahu alaykum malika ja'alahu alaykum malika manzo Allah ya naka wani mutum ala kariya kan wannan rundunar yaki وكان يقرأ لأصحابه في صلاته sai ya ce wa sahabban da sallah a cikin sallar su kai ya cikin da kullu wallahu ahad sai ya cikawa da kullu wallahu ahad ma'ana duk lokacin da ya zo bayan ya yi fatiha ya yi sura kuma sai ya cika da kullu wallahu ahad wannan ma raja'u yayin da suka dawo gida zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ambata da manzon Allah فقال كما قال لك يسألوه لأي شيء كان يسمع ذلك وتلبيه من يسأل فيه نفسه suka ce kullum idan ya zo sai ya karanta ruwan lawa misali ya yi fatiha ya yi alamun da sai kare ta wata cika da ruwan lawa a raka ta ya yi fatiha ya yi dinna nan sai kuma cika da ruwan lawa zan kawo karin da zaman Allah kuma da shi da da shi ne sai ke haka mutum yana da wanda ke ko wani motsi a daura ko dan wani motsi na dabi fa sa'alu sai suka tambaye shi fasala sai yace bi annaha sifatur rahman azza wa jalla idan kuka ubangiji gaba da gugun da karfi magana ubangiji ko sifar da ubangiji qul huwa allah allah dalil al-uluhiyya dalil da yake nuna an sifar ubangiji الذي جعله في القلوب حبا وتعظيما wanda suka ta ke jayuwa zuwa gare shi dan girmama shi dan kai Allah ne kada ake so sama da kowa Allah ne kada ake girmama sama da kowa ko da ta cewa ubangiji shine zai jagorance ka wajen faran rahama girmama shi da kake shi zai jagorance ka wajen jin tsoron azaba wanda akan wannan kadarban guda biyu ake gina dukkan ibada a duniya إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لا تأتي الرغبة تتولد عن التعظيم تتولد عن الحب عن المحبة والرهبة تتولد عن التعظيم Allah ne yake kauna saboda kowa Allah ne yake girma saboda kowa bari mu ne da wani kowa ne yana son matarsa yana son ɗansa yana son kudinsa yana son gidansa yana son abin hawansa amma ta so Allah sama da dukkan waɗannan shi ne ibada inda za ka daidaita wani abun so tare da Allah to kai shi kai shi ne wanda Allah ya ce da su mun yi tasmi min dun Allah andaban yuhibbunahum ka hubbillah a amanu ta hubban lillah ka ga ne ban kafirai a lokacin manzo Allah ba wai ba ka san Allah bane ko suna san amma sun daidaita soyayya da suke mata da soyayya da suke wa gumaka shi yasa sai salanta da Allah sai salanta da gumaka ko a wurin da yake da ganin da Allah ko ba kai ne da ganin da Allah kada sun bi da Allah da yake da gunta daidai ta wannan da kai da suka yi tsakanin Allah da abin da ba shi ba da aka halatta jinsu aka halatta kuma dukiyar a yayin sun ariba shi dukiyar saboda mutum da da Allah da wajen kauta dama mutane game da kaunar ubangiji kashi hudu ne ba na biyar kashi hudu ne ba na biyar كذي نبركو الذين لا يهدون الله أصلا هم لخنصنصوا بفقا الله أبريتنا تنصنصوا أبريتنا الدهاريون لما بجدما أبريا ألا مدن لخنصكو نفسك تنموت ونهي وما يهدكنا إلا الدهار دوله قبضة جديدة جديدة وانا ألا كابو بسكو بجدما أبريتنا ألا مدن لخنصكو وقبضة أو حكم الثاني الذين يحبونه أقل مما يحبون آلهتهم wanda suke son Allah kasa da yadda suke son wani abu shi suna son Allah amma to yadda suke maka kasa da son da suke wa dukiyarsu ko gumakansu ko shugabanninsu ko sarakunan sai da yin Allah zai umarni sarkin sai ya umarni shugaban sai ya umarni sai su karya dokar Allah din dan su bin wancan dan sun fi son wancan din sama da Allah masu irin wannan soyayyar kauran wani da kuma da dare al-qismu sani, kashi na uku yi alladhina na bayna Allah wa bayna ayatihi bil mahabba Waɗanda suka daidai da Allah da abin da suke so soyayyar su daga da gida da ni kace yanzu suka ba Allah kace yanzu suka ba wani abin da ba Allah ba sai da inda Allah zai ce wanda ce, sai su tsaya ta to wanne za a yi wanne za a yi da to wannan yake da to wannan yake to kuma wannan kaulan wahidan kafirai dan suna wanda Allah ya yi ya lada man yattakhidhu min dun adam yuhibunahu ka hubbillah yani yuhibunahu ka mahabbatuhum lillah suna son su irin yadda suke son Allah كيف نهض الذين يحبون الله تعالى فوق كل مهدود wanda suke san Allah sama da yadda suke san komai a duniya wannan su zuwa mummunai su ne ayat take nufi a can karshe su ce amalu amanu shaddu hubban lillah in mutum bai zo karshen nan ba baya cikin ayar amalu a shaddu hubban lillah to da shi mutum ne kaji hudu ko ba da zai kuma to kenan wato ayyukan aka tambaye shi ne ka kike zama ne da Allah ya tsara rahman shi kuma yana kan Allah kafar ubangiji yana son wannan kafar shi yasa yake zuwa kan da wallahi wa yake ba na uribu an aqra'a ina so in karanta ta fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce asbiruhu anna Allah yuhibbu ku ba shi labarin Allah na son ma'ana da na san Allah Allah kuma na son shi yaji da cikin da gona يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أيضا على الكافرين يحبهم ويحبونهم يا سلام وتصدق الله كما الله ما ينزل kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi Bukhari game da cewa da wuce yan raya ta gadan rajulan yuhibbu Allah wa zan bayar da sutar yanki ga wani mutumin da Allah yake san Allah da manzon sa kuma Allah da manzon sa ma suke san sai ya zama baka dace ba amma in shi yana son ka tabbas sai koyi da kike tare farko dai in yana son ka ya tabbatar kai kana sai kuma ya tabbatar kana son ta hanyar da yake a ko so amma in kike da kike sai ba ka tabbata kun yana son ka ba ka tabbata hanyar da ka nuna kaunar da Allah ita ce wanda ya aure na ina ba da gobe يجي فأنا أحب أن أقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يجيب كيف في أن لا نقرأ لذلك يقول وانا حديثي ما يؤخذ من الحديث نقول كل جواز قراءة كفار المفصل أشياء أنت مسيح يقرأ كفار المفصل أشياء كرسة أشياء صلى وفي كفار المفصل لدفع على مركب الوضع حتى في غير صلاة المغرب حتى يقول صلى الدفاع مغربة ومن الفرائض الشمفر البيت نبي فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها قال لن أن تقول هو الله أحد وتقول أن تقول هو الله أحد تقوم قال المستحب أن الدرجة نقول أن تبديل بعض القرآن على بعض عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله والسلام عليه fifita wani sashi na Qur'ani duka ga wani sashi tare da cewa Qur'anin da ba ɗayan su ban san Allah ne amma a ce nan ya fi nan wannan yana koma ne zuwa ga abinda aka fifita din ya kunshi al'amura da suka tafi girma Allah sama da wanda aka fifita aka ga wanda ke kunshi hakan ba amma ba haka ba ya fifita Allah ne da kulwar lawa da tabbata da abila duk ba da Allah ne? amma abin da kulhu wallahu an tabbata shi tabbata ya zubin sa shine sirrin nabi da wannan akan wannan an gane ku amma na biyu kenan na na na uku kenan ko وهذه السورة الكريمة الجميلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة wannan sura wadda take mai girma wadda take mai kwarjini matuƙa ta koyi wato tauhidin intikadi tauhidi da ake so mutum ya kudu a zuci game da ubangiji kasancewa sa Allah kasancewa sa ahad wato ahad a larabci ya ne ya sa da ba Allahu wahid shi ke kul Allahu ahad domin in an samu wahid a iya samun tsali da tsali da rabi da amma an samu ahad ba ya da tsali ba ya da ba ya da rabi <laughs> <laughs> duk kuma sun zai kawo alamun suke kawo amma da kace waye da ke zani salis har ashir za zama. amma in ki ahad da yi kaza ce ahad sannan aka kake mai ta allahu da aka kuma as-samad lalle wanda duk hadisi ke bukatar shi ko bai da bukatar kowa da komai na bukatar sa shi ko ba bukatar kowa ne ba bukatar komai ne dan yana nan tun kafin kowa kafin komai kuma zai shiga wani zuwa bayan karewar kowa bayan karewar komai kullu man alaha fan ya yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha lahu al hukmu wa ilayhi na'am وما يجب إثباته للرب لكن تأذن من واجب أثبت ما من الأهدية مع الأهدية وتكتيتك المنافية في للشريك إلى ورد في قول أبو الجارية والصمدية تكون صمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات الكمال وتقول آه، تفضل مع الله تلك الصفوفين كمالا ومن الصمدية تفضل مع الله تلك الصفوفين كمالا ونزل الوالد والولد تقول ما أبنجي الوالد والولد إلى لم يرد ولن يولد الذي هو من وزن إله وانت وانت هنا لتسكن أبن لتنون وداتوة الله ونفي الكفء المتضمن لنفي المجابس تقول كل وعلا الكفء وانت فأتكمسك إلى الله وانت وانت وانت تقول ما أنه المجابس وانت كمان سوى المباسد والنظير لأ المجابس لأ المباسد لأ النظير dukkan su wanda ya kama da kai sai dai wannan gina kamar ta ta wannan wannan kamar ta ta wannan wani za ka iya ta ajin sulhul qur'an da haka wannan sura guda ɗaya ta kai wajen sulhul qur'an Allah ya ku wa ta kai wajen sulhul qur'an bil fadila ila al jizai ku fahimci wannan matsala ce da shi kafin kiyya na fadila ila al jizai idan ki ta kai matsayin sulusun Qur'ani ma'ana ɗaya duka ukun Al-Qur'ani wajen kalala kenan ba wajen kikarwa ba ba wajen gamsarwa ba saboda ne saboda yanzu misali لو أن إنسان لو أن إنسانا نظر لأنه يقرأ ثلث القرآن يوم الأحد القادم قبل مثلا فقرأ قل هو الله أحد الخوف بنظري mutum ne ba kalbi yake zan karanta surutan alqur'ani gobe da ga waye da yake karanta qul huwallahu ahad ya zuwa ba kalbin da gurbo bai biya ba dan da aka ce ta yi da surutan qur'ani ana nufin wajen yawa ne ko wajen falala wajen falala amma duk wanda ya ba kace shi zan karanta sunan alqur'ani to sai ji ji da ne sunan alqur'ani ya karanta dai wanda uku da wanda duk a jiri ke an bai da ku amma kun da ruwan Allah da da karba. ko mutum yake har ba kace gobe sai na dauki alqur'ani sai ka kai karanta ruwan Allah ka ba uku ya wuce ku ya wuce ku أظن أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب وثير ما يصاحبها من نية صالحة. الأمر أنا ربك لا تنفلي لنقل الأدن بهيسا يكي سارية ذكو يكي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالسؤال أن يتقص من تكرونها وجعل هذا البيت بإذا أنت يوم الذي تقول والله أعزيك لأني أحبها نعم yake yana kaunar ta ko kuma ya ko ta ko shi da yana cikin rahman wa ana uhibbu an akra sai manzo Allah ya tabbatar masa da wannan falla wato saboda ne saboda dalilin da aka tabbatar masa ba karatun kare ba inda da karatun ne kade ana zuwa a cikin manzo Allah wa ana ya karanta da baji a ce ai cikin Allah na sai amma manzo Allah bai ce Allah na sai ba sai ba mu a ga dan ne ne yasa sai ba ni ne da su ta yi idan wani ya fito da wani Allah ya sai kun bayyana أبو الذي يرى ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين ya kamata ko wanda za a kan shugaba ya san so yana daga cikin ma'abuta ilimi yana cikin ma'abuta barla yana cikin ma'abuta riko da addini ga shi manzo Allah da kan shugaba akan bi kariya da sanar yaki shin da yi ko wala ne wala ne dan da shi ya abu da su suna mata Allah ya a jinji ya sa kuma idan kana da ilimi ba za ka biya wa mutane ba sai dai su biyu su biya maka Don wani za yana da karatu yana da ilimi da ya fi yin ba amma da sun tsoron mutane sun saba da al'ada shi kuma ya fi yin suna su don gudun kar ya kawo suna saba da gani musu kuɗi sai ya ji da muka ita al'ada wanda ne kamata a yi ya kawo suna kan kar ya saba musu da wata ma al'ada ba saba ake yi ba ta wasu ma zuwa saba da ita yau da gobe yau da gobe shi kenan mutai azaba eh ya akwai wahala akwai wahala da gobe sunna musamman a inda mutane ba su fahimce ta ba sai kaga ta zama bari a cikin mutane a da duka wani zakar dangi نجد أنه من أهب صفات أنه من أهب صفات الله وتذوق هلاوة مناجاته بها فالله يحبه lallai dukkan wanda yake kaunar sufofin Allah dukkan wanda ya dantane zakin yin munajati ga ubangiji ta hanyar karanta wannan sura to Allah zai so shi لأن الجزاء من جنس العمل domin sakamako yana daga jinsin aiki ma'ana yin aiki ya zama gari sakamako zai zama gari na bakwai an yi ikbar alwali al-akbar an a'mal al-umara'i wal ummal li qasr al-islam la yu'addu wikayatan wa la namima kaga wani mutumin da suka tsoro cikin hadisin suka ce a ce idan mutane suka kai karin shugaban wata ma'aikata ko wani kwamishina na wata ma'aikata ko wani jarumta, ko kwamana, ta karkare zuwa ga gwamna ba dan gulma ba idan sun ga wani abin da yake ba daidai ba dan ai gyara wannan ba a kirga shi a matsayin annabi ba a kirga shi a matsayin gulma ba a kirga shi a matsayin yi da mutum tunda gyara suka nufa ba ba ta suka ce ba ta suka yana kaza ne yasa yake kaza da dika ina ba da wani domin inda ake kawo karan wanda aka sa ya zama shugaban ka wurin shugaba babba wanda ke cire shugaban ku kai da shi laifi ne da kuma zan Allah ya kofe lokacin da kawo karan amma da kofe ko sai ku san dai mu sai yi kada ina ba da wani alhadith tabi wa tisrun an jabir radiyallahu anhu anna rasulullah to wannan hadisin da mashi da kuma ce za mu tsaye a kai da kafin ko ala akamul mawasir wa bil hadis hadi abin da za a kira shi ku zo ku ta wannan hadisi na farko annal mutawassit bil qira'ati fi salati هذه الصور المذكورة في الحديث وأمثالها wato a tsakin karatu karatu ya zama tsakatiya a cikin sallah ان اذا مو في كلام كده ما كان يقولون وسمته بها قد اسم ربك الاعلى تو وان قال هذا لما كان مكان هذا الشرك مكان مكان جاي كده في تكاتيك ابي كده كده ابو النقما بيقول له ان قال له يبدو انه مذهب الاجمال مراءات الضعفاء مذهب الاجمال بالسياي بالسياي حالا ينبع الرومي في تمام duk wanda yake kan da kan salawat yau da gobe ya san kowa ya ce da sallah gane shi suwa ne suwa ne in mutum yana masallacin da akwai da shi a cikin yawa kar ya kawai sallah in mutum yana cikin masallacin da ke akwai samari ko yan zaka su tsaya wanda ba za su abin nan ba shi da sai kawai ta in mutum yana cikin akwai kuma da tijan akwai kuma samari mutum mutum ne da ka ya sai da ba su waɗannan ba a yi da dole sallar da za su cewa an ja su abu ba waɗannan ba yi doguwa da zasu cewa an wani da su wasu aiki da su da lafiya babban da abin da ake kowa cikin sallah karatu mai kyau an gane ku akwai lokacin da za a yi sallah ka gaji a zo a yi sallah da duk wannan kawo kuma ka gaji ba saboda ne ya danganci wayo imam wani irin karatu shi sa manzo Allah ya zabo wanda yake karatu idan sai shi da limamin mutane ومن تشاف قوات القرآن بمليون لأن الصوت الحضر يجيب القرآن خسنا لو انت الصوت صوتي لنا قروا القرآن شاوك خلانه نعطي أن سياسة الناس بالرسل والمهن يجبان فالمتعنيين أبقاية صوت فاوات جلس أهم كذلك هو السياسة الرشيدة التي تجب إليهم تحبب إلى ولاته تحبب إليهم ولاته wannan siyasar ta jan mutane a hankali ko su suke sa mutane ɗin su so shugabannin su wa ummanuhum da kuma gwamnonin su an gane ko ba amma siyasa ta ja ta ja a hankali ba ku ne gaba ne ba akwai lokacin da za a ja a hankali akwai lokacin da za a ja da an gane ko to da haka wato kenan sai shugaba ya kula ko mutane ne idan ka duba hankali kuma sai su ga sun lalace sun san gaske a kowace in ka ga su zafi kuma sai su saurayi su san gaske to sai mutum ya lura da ya kamata ya zafi ya mutu gaske wanda kuma ya kamata ya ji su hankali ne ba na hudu hudun tarihin nabi sallallahu alaihi wa sallam a mulabata kyawun koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake ولولا سميت بكذا وكذا وكذا إذا ما أتي ذكر كذا كذا كذا كذا كمر جاهل النبي صلى الله عليه وسلم يجي بفتح إذ خاطب معاذ بسيدة الأرض جاء نوع معاذ بن جبل مكان أحمد به أمرتي في الأرض وتكلف متعب عن ذلك نزل رغبته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته يتمنى أن الله يتصلى على الأمة لا سيما الضعفاء منهم musamman ma masu launin cikin su wa ashabul adab da kuma abu ta bukatu manzo Allah na jin tausayin su al hadithul li'a hadithi na cikin hadin an ana bin malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يبتتهون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أن تقوى حديث إبعال السماد الله تعالى جاهلين حديث لكم الدين مثل لندن من ذن أن تقرأ يا مسلم هذا الثبت جاهلين دا أبو بكر دا عمر الله تعالى جاهلين كانوا يبتتهون الصلاة sun kasance suna buɗe sallah kai su bilhamdulillahi rabbil alamin abinda ake gudu kenan alhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisi idan an duba da yake nunawa idan an duba zai nuna kenan manzo Allah baya rufe aza, baya basmala baya madawa da yake dai yana bude wato da yadda alhamdulillahi rabbil alamin wa bi riwayati aw riwayati sallaytu ma abi bakr wa umar wa uthman لا يصلى باين أبو بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لكن بل تبجل إيه تقول في أكرم تبسمل هذا ولمسلم رواية الإمام مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يجي لا يصلى بايا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان sai ta kasance gaba daya suna bude sallar su ne da alhamdulillah rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba ta fadin basmala fi awwal qira'atin wala fi akhiriha ko a farkon karatu ko a ƙarshen karatu to ya ke nan za a yi za a yi ta da basmala ko ba za a yi ai mun ga mun karanta baya za a yi da jawabi za a yi istiaza za a yi basmala duk wannan darasin baya mun ga mun amma wannan hadisin an san malik abin da yake da dan manzo Allah ne ya sarrafa shi ne ba kuma da yakin da manzo Allah ya faɗa masa Abu Hurairah da bai zo kamin da magaranta hadisin baya yake idan kai kabbara sai ta yi kuma sai ji kabbara ka tabbata ne duk da tsakanin fara karatu din da kabbara sai manzo Allah ya ga mun ji da Allah mu ga yi ne bayan da ya ga wa azwa wanda mun garanta shi ma da zaka da an fada maka ina fada mu da ina so an san da zaka bayar dan karanta wadannan ababai akwai bukatun karanta su sai sallah ko mun yi magana akan su a baya da fadin da su ما يؤخذ من الأحكام أبين ذلك يا أتكلم وكنت وكنت مشروعية قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح والتأول shar'antuwar basmala bayan mutum ya bude sallah bayan ya yi isti'aza qabla fatiha kafin fatiha na biyu an ta kuna qira'atu sirran wato karatun ana son ya zanto a sirrance walau su salatul jariya ko da kuwa karatun bayyana ne to zai karanta basmala da isti'aza da du'a fi tahiri a sirrance na uku annal basmala da laysat ayatan min al-fatiha yake kuma za a fahimci cewa basmala ba aya ba ce ba cikin fatiha a karkashin wannan hadisin ke da yake amma in ba an ba hadisin ko musulma idan fatiha basmala aya ce cikin fatiha ya manzo Allah ke da rubutu cewa ke bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaga ko haka sai da ke fara kuma ta fara ba ta amma shi ana a cikin sallah ne cikin sallah kuma da Allah baya bayyana a zarrace an zai kuma sai faɗa abin da ya faru ban ji ya karanta ba cewa ban ji ba ba shi ke mana manzo Allah bai yi ba ina fara bayyana amma sauran sahabbai da suka fito ko sai bayani su shine suka ce al-muslimu muqaddamun ala al-nadi kaida guda ne suke cewa in wani sahabi ya zo ce ba a yi kaza ba wani kuma ya zo ce an yi maganar wa za a riga wanda yake an yi shine al-muslimu wanda ya tabbatar da abin shi akwai muqaddamun ala al-nadi shi ake gabatarwa sama da annabi ne ya koyi dan duk wanda yake an yi yana da dalilin da yake an yi amma wanda ya koyi koyi ya ba ta bukatar dalili cewa ba ka za wani mun wani ina ba da kuma ita Ko ina da sai guda da nan gurin ko insha Allah sai mu da aka fi da sahu na san dai cewa ko da mun gana da hadisan bayan a cikin dai jawabin da muke yi da an samu da yanzu babban matsaloli waɗanda in mutum ya ji zaka zai ji cewa a wancan lokacin da magana kan kowa sai mu dakata a nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya yi mana